yettinchi bob boshqalarning ustidan hukm qilib yurmanglar bo'lmasa sizlarmi xudoning hukmiga uchraysizlar chunki sizlar boshqalar ustidan qandoq o'lcham bilan hukm qilsanglar xudomu sizlarning ustinglardan shundoq o'lcham bilan hukm chiqirdi sizlar boshqalarga qandoq o'lcham bilan o'lchab bersanglar xudomu sizlarga shundoq o'lcham bilan o'lchab beradi nemi uchun birodaringning har kepigidek kichik savalligini ko'rib o'zingdiki limdak cho'ng gunohni ko'maysan o'zingda shuncha cho'ng gunoh turuqliq birodaringga ko'zingdiki har kepigini elivitay degining qandoq gap ey soxtipaz avval o'zingning ko'zidiki limni elivat buning bilan iniq ko'rib birodaringning ko'zidiki har kepigini ilib yetalaysan ishtiqo muqaddas narsini bamanglar yoki to'ng'izning oldiga unchi marvoyatlarni tashlab qo'ymanglar chunki ish kayniga burilib sizlarni tolaydi to'ng'iz unchi marvoyatlarni oyoq ostida dassab yonchiydi tilaganlar erishidi duo qilib tilanglar xudo tilaginglarni berdi izdanglar topsizlar ishni qiqinglar yechilidi chunki tilaganlar erishidi izdiganlar topidi ishni qoqqanlarga ishik echilidi agar o'g'linglar non talab qilsa sizlar uningga tosh beratdinglarmi beliq talab qilsa yilon beratdinglarmi gunohkor bo'lgan sizlar farzandlaringlarga yaxshi narsani berishni bilgan yerda arishdiki otanglar tilaganlarga yaxshi narsalarni iltifat iltifot qilmasmi boshqalarning o'zinglarga qandoq muomala qilishni kutsanglar sizlarmi ularga shundoq muomala qilinglar tavrot qonuni va payg'ambarlarning ta'limotlari mana shu tor darvozadan kiringlar chunki kishini halokatga elib boradigan darvoza kang yo'l oson bo'lib bu darvozadan kirdiganlar ko'p biroq hayotliqqa elib boradigan darvoza tor yo'l tas bo'lib uni izlab topolaydiganlarmu oz oldinglarga qo'y o'rni o'rnaverib kelgan ichi yirtquch chil bo'rdak soxta payg'ambarlardan hoshyor bo'linglar sizlar ularni mevalardan tunib ololaysizlar تکندن uzum qamg'oqdan anjir olg'ili bo'lmaydi yaxshi daraxt yaxshi meva beradi yomon daraxt yomon meva beradi yaxshi daraxt yomon meva بمهیدو. yomon daraxt yaxshi meva بمهیدو. yaxshi meva bermaydigan har bir daraxt kesilib o'tqa tashlandi shuningdek soxta payg'ambarlarni ularning mevalaridan tonib ola olasizlar meni rabbim rabbim deganlarning hammasilar arishning podsholig'iga kiramaydi faqat arishdiki xudo otamning irodasini ado qilganlarla kiralaydi qiyomat kunida nurg'un kishilar manga rabbim rabbim biz sening noming bilan xudoning va senin noming bilan jilloni koğuluduk. nurg'un mo'jizlarni kösettik, deydi holbuki uçakdı men ulağa, ularga sizlarni azaldan Közümdün ko'zimdan yo'qlinglar ey yamalı qilg'uvchilar deyman demak bu so'zlarimni anglab amal qilganlar imoratni qo'ram tosh ustiga solgan akıllı kishilarga o'xshaydi bo'ron so'qib yağmur urib kalkun kelgan taqdirdimu u imorat o'rilmaydi chunki uning uli qo'ram toshning ustiga selingan biroq so'zlarimni anglab turib amal qilmaydiganlar imoratni qumni ustiga qurgan ahmaqlarga o'xshaydi undoq imorat bo'ron yomg'ir va kelkinning hujumga uchirganda o'rilib ketidi o'rilgandimu toyin fojialik o'rildi hazrati ayso bu so'zini oyoqlashtirgandan keyin xaloyiq uning ta'limlariga hayron kelishdi chunki hazrati aysoning ta'limlari nopuzliq edi tavrot ustozinikiga o'xshamaydi